nayo ni desire nkamba mu burande karadiridimba karadiridimba radiyo isanganiro kuri interineti yumvikanira kuri wezi itatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage na barundi mudukurikiranira kuri uwo murongo mukaba mwipfuza gutera umuganda mu kubaka igihugu cyanyu cy'uburundi mubicishije ikaze n'ijya mwese bakunzi banywanyi bagenzi ba radiyo isanganiro kaze mu kiganiro karadiridimba mukurikirana iminsi yose ya mungu nkano mango dutanguriye ko ni ikiganiro na cyane cyane cyahariwe abarundi bene wacu bari mu makungu mwebwe abarundi muri mu makungu mwebwe abarundi muri hanze y'igihugu mwebwe abarundi mutari hano mu gihugu ni kugira na kajyo kugira namwe muronke akajyo ko kuvuga kuri ibi na biriya ku bijyanye nibiriko birabera hano mu gihugu mutiro no musituza kugaruka kuki itariki ya munani kuno kwezi kwa nyakanga harabaye inama mu gihugu ca Tanzania inama ya cyane cyane yahuriyemo abakuru b'ibihugu byo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko ni inama uburundi bwari bwaserukiyemo n'umushikiranganje w'imigenderanire n'ubundi y'uburundi n'ayandi makungu Alain Aimé nyamitwe mutire byavuye muri iyo nama byoba ari biki nyamukuru ibihanze Burundi muri ibyo byo bari ibihe ni kiki iyo nama yoba yarafashije Burundi muri iyo nama ari ibice bitatu biri mu byigiwemwo ariko tuza kugaruka kuri bimwe bimwe kumbure dufashe gutahuzanya no kumenya ico byofasha muri politike y'u Burundi ico ni naco gituma twaciye dutumira ukurikiranira hafi ibya politike muramumenyereye yitwa Pierre Claver Nsengi yumva turi kumwe hano muri studio reka mbanze ndamuramutse ndamuhanikaze ndabaramukije amahoro yego mwumvise Pierre Claver Nsengiyumva niwe turi kumwe no muri studio akurikirana hafi ivya politique tukaza kurabira hamwe muri ivyo byavuye muri iyo nama yabaye ku itariki ya munani mu gihugu ca Tanzania reka rero muri make duha umwanya umutumire kumbura tubwire ibyari bitegekarijwe kwiga aho muri tanzania ibyahigiweho n'icyo baca aravuyemo duce tuduga ku ijambo ikaze ni rwawe Pierre Claver nsengiyumva eh, urakoze eh, nk'uko benshi bari babikurikiranye mbere y'uko niyo nama itangura ah, ibintu byari kwigirwayo nyamukuru byari Eh, harimo ikibazo cy'u Burundi hakaba n'ikibazo cya sudani y'amajyepfo hanyuma hakabamwo eh, n'integuro eh, mbere no gusinya amasezerano yo gufashanya hagati y'ubumwe bwa buraya n'akarere ka afurika y'ubuseruko mm-hmm. egome ego urabye ibi muri nyamukuru turetse icyo kibazo cya cha Afri nako cha Sudani y'epfo ibindi bibazo usanga bikora ku Burundi ni giki mubona eh, byafashije canke hari cyo bacaravuyemwo abarundi bo kwizera eh, kimwe nuko eh, muri yo hari amashirahamwe nk'aya ah, y'umwe bwa ah, ahuza ibihugu byo mu karere runaka nk'aka ka afurika y'ubuseruko mm -hmm. haba hariho byinshi murondera nk'umugwi hanyuma hakabaho rero n'inyungu wewe uri muri ibyo bihugu uba ubona yuko uzokuramo mhm. eh, nk'ubumwe bwa buriya bwafatiye uburundi bwaba butafatiye ubwa mbere butafatiye akarere mhm. reka kumbura icyo kibazo eh, turaza ko ego muratubwiye na cyane cyane ibigenga Burundi mbe kubona nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yarasibye muri iyo nama ntacyo byica ibivayo biguma bifise bwabukomezi nyene eh, kimwe nuko eh, abakurikiranye eh, ibikorwa ariko biraba nk'ibyo nk'amashusho cyangwa amasanamu yaciye ku mateleviziyo cyangwa kuri ku buhingangurukana bumenyi kuri internet Eh, nuko wamuserukiye yaravuze ko yari we yaserukiye kandi no kuri ku rupapuro eh, ruriko raporo y'ibyabaye byose barashoboye gushyikiriza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaserukiwe na n'intumwa zirongowe na n'umushyikiranganje jejwe iby'imigenderanire n'igihugu ni ukuvuga ko abafite uburenganzira bwo kurungika uwo bashaka kugira amuserukire Mm. inguvu canke inkomezi z'ibiba bivuye muri iyo muri iyo nama urabona abakuru b'ibihugu bo mu karere bakoranye muri Tanzania sikure mubona biba bifise inguvu inkomezi ni yayindi nyene eh, ko ari umugwi w'abakuru b'ibihugu benshi urumva ari batanu ari bane no kuvuga ko bari ko biga ikibazo kijanye n'akarere ni ukuvuga ko ari bane kuri batanu cyangwa batatu kuri bane eh, bafashe mugabo aho naho byose aba yuko uba ahari adafata eh, ingingo atamubwiye eh, ngawe nibaza ko baba bavuganye bakaba bavuganye kandi baguma bari ko baravugana kugira ngo ikivamo bagire eh, hagire ingene cemerwa mugabo mu manama bene benayo abandi bakuru b'igihugu bashika uwacu adashika nibaze ko ico atangorana nimwe gishobora gutera ivyo sinzi bon jewe uko mbona ni avuze ati ndarungitse umuntu ndarungitse intumwa birashoboka uh, ahantu hose si ukuvuga ko iminsi yose ni nk'umukuru w'igihugu cya kenya nk'akarorero mm. yari yagiye mu nama mbwa yararungitse icegera ciwe mm. ni ukuvuga ko nk'ubu ari ino bari bafatiriwe bishyitse bakaba bafatiriwe bashobora kurungika uyundi kandi mm. ari umushikiranganje jejwe nk'imigenderanire aba ari ibintu amenyereye cyane aba ari akazi tekinikima akora mu kenshi mhm. ikiganiro ni karadiridimba hari intererano canke ikibazo ufise ushobora kubaza na cane ku byavuye ku nama yahuje ku itariki ya munani i Tanzania mu gihugu ca i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania abakuru b'ibihugu bagize akarere ka Afrika y'ubuseruko umwanya ni gwa 2022 2046 ubusa kabiri bayiga ibi bibazo biri mu burundi bitaraba mhm. hari hageze aho bashyira igikumu eh, kuri ayo masezerano kugira izo mfashanyo cyangwa uko kumvikana ingene bazokorana bigenda bitangure mhm. eh, ubu rero ko hari eh, nk'ibibazo bimwe bimwe igihugu kimwe kimwe kiba cisangije cyane cyane nk'ubu ikibazo cy'uburundi murazi ko hariho ibyo amakungu yasabye ibyo bamwe bamwe bavuga kugira ngo eh, hatorerwe umuti iki kibazo cy'indyane kiriho kiraba mm-hmm. ubu rero ko atanyishu eh, tomoye ishimisha eh, uruhande rumwe yabonetse bavuze bati natwe ntituzosinya ayo masezerano bumwe bwa buraya bwavuze ko butazosinya ayo masezerano kandi iki kibazo cyo mu burundi kikihari rero bavuga yuko ah, ubu nicyo kibazo nyamukuru uvuga uti mbega ingingo iyo ngingo yafashwe izo bizogenda gute mm-hmm. mugabo baranavuze muri ibindi eh, bihugu ibi bindi bisangiye ishyirahamwe n'u Burundi yuko basabye ikindi kiringo cy'amezi atatu ibyo twavuga nk'intuzenya ni ibihugu bibiri mm. ni ukuvuga uganda na tanzania eh. mugabo u rwanda na kenya bo baremeje aho nyine ati turemeje yuko amasezerano hagati y'ibihugu bya afurika y'ubuseruko n'ibihugu bya buraya aba ubundi nabwo burayanka hama tanzania n'ubuganda bivuga biti babaha atatu ego mbuga burumva eh, ni byiza yuko amasezerano nk'ayo ajya mu ngiro asinywa ni ukuvuga ko Burundi se kuvuga yuko butazoyasinya mugabo ngira hariho kumbure imbere mu minsi zoza ashobora kuba umuco Uh, mukeyi bakavuga bati eh, ngira ikibazo cy'uburundi gishobora gutorerwa inyishu kuko hariho ingingo zimwe zimwe eh, no tutarabishikira eh, urya perezida wa tanzania plito ujya yahora ari perezida wa tanzania mukapa hmm, egome yavuze ati ikibazo cy'uburundi ubu kiragoye hmm, kiragoye ingene bashobora kuvuga hmm. mu buryo bunyaruka nk'icyo kibazo cyotorerwa inyishu mugabo aravuga ati yaragerageje kuvugana n'impande zose aravugana n'abantu bose abantu bose twebwe nta ntambamyi tubona mm. aho rero nabo muri politiki niko bigenda bashobora bimwe bahamagara abandi bumvisha abandi eh, ku neza yo gusinya iryo sezerano mugabo ko Burundi bukiri muri iryo shyirahamwe ry'akarere k'ibihugu by'ubuseruko mbere ni nabwo eh, kazo cyagatangura gukoresha izo mfashanyo uburundi rero butaronse imfashanyo nk'iyo nibaza ko n'agahombo haba harimo uruhombo agahombo gafata cyane cyane bande eh, agahombo gafata igihugu ni ukuvuga ko gaca gafata n'abanyagihugu mm-hmm. kuko nimba hari imigambi yokozwe harimo mwari mwabyumvise nk'ibintu by'amabarabara eh, nk'ibintu byokogwa gutyo urumva ibyo ni ibintu bituma haba urujya n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa mm-hmm. ni ukuvuga ko uh, uburundi buba buhombye icya kabiri ni uko uh, iyo mugize ibiganiro byo kugira amasezerano nk'ayo abe ni ukuvuga ko igihugu cyabitanguye kitarava muri iryo shyirahamwe kandi urumva ibintu byose birafatanye ari uburyo butanzwe n'ishyirahamwe rya buraya hashobora kuba hariho n'abayavuye mu bindi bigega ku gihugu e ku gihugu urumva bishobora konona nk'imigenderanire y'igihugu cogerana n'ikindi gihugu kiri mu bumwe bwa buraya mm-hmm. muri bijya bihugu byatanze izo mfashanyo eh. ah. nubwo nta bitanguye ku ntango ariko numva ko mwari ko mushyikiriza ibijyanye n'inama y'abakuru b'ibigo mu ishyirahamwe rya east african community yego eh, hanyuma kumbure ku bijyanye n'uko ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya byifuza ko hoba guhanahana ibidandazwa n'ibihugu bigize iryo shyirahamwe mhm. eh, nibaza ko muri iki gihe birahambaye kubera ko ubwa mbere hoho ibihugu biri muri iryo shyirahamwe biragaragara ko bitavuga kimwe mhm. kubera ko twarumvise yuko igihugu cy'u rwanda na uganda na kenya murantunga mm, u rwanda na kenya eh, baza baramaze gushyira igikumu kuri ayo masezerano yego kabisa urumva ibihugu nk'ubu dufate birumvikana ko nka tanzania n'ibindi bihugu bisigaye byo birashobora guhamba ibindi muri aya mezi batanze mhm. eh, nta ngorane bifise ubwo uburundi birumvikana ko bwo buracafise ingorane zikeneye eh, kubanza gutora umuti izo nazo nizo kuba umutekano kugira ngo Burundi koko eh, bufitinge muri East African Community kuko uriko uraraba uno munsi Burundi haba mu ku ruhande rwa nozenya um, European Union no ku mm. ruhande rwa East African Community biraboneka ko budafitinzemwo kubera mm. ingorane za politiki zihitiye wovuga uti muri market nibaronderera umuti ingorane mm. za politiki ziri mu gihugu Eh, kuko urumva ko eh, bigaragara ko n'uburundi mu kuvuga ko butoshira igikumu ku masezerano no ku ruhande rw'ayo masezerano mm. bavuze yuko batoshira igikumu kuri ayo masezerano kubera ko ibyo bihugu byafatiye ibihano burundi ego urakoze cyane kamata Eh, mboke murakoze cyane cyane harako wari ufise wongera ko mu masegonde nka cumi n'atatu eh, harako nagomba kongera ko kuko n'ubundi nk'ubu numva si abantu benshi bakunda guhamagara mwumva n'umwanya mm. kubera jemba ni kubera hari uwundi ari mu bubiri yitwa kaneziyusi karorero ari ku murongo ikibazo cy'umutekano muke uri mu burundi ubanza utoregwe umuti hataza abantu bitaboneka ko hagera abantu baza kwicika mu kiza mu kwitwaza ibibazo bya politiki uburundi burimwo mhm. bakagusinya mu masezerano kandi kumbura uburundi bwahatoreye akoyoka urakoze cyane kamatari muri osiriya murakoze rwose namwe ku kanya kanyu ndagushimiye ku ntererano n'umuti utanze ku kibazo cy'uburundi eh bwa mbere nagomba guhera ku kibazo wa yakubajije ubumenyesha makuru eh, mhm. kivuga iryo seru kwiserukira cyangwa guserukirwa inyisiguro watanze ntikwiye neza nagomba kuyunganira Eh, mu gihe bishoboka mhm. kuko iyo umuntu afise umwanya akaba yatuma mugabo bakamatuma intumwa urumva hari agahari ibyo rero nagomba yuko uri kurasigura ntuje mu bya politiki birebire cyangwa mu nsiguro zijya hagati na hagati ahubwo iki ni ikiganiro dutanga ibyiyumviro tugakora harya hagwaye kugira ngo tuhavure rero ntitujya hirya no hino ngo twikikirize mm. niko ntubisigure ni ukuvuga utuma uri hasi wewe warashobora kuvuga ati ntabyo nishura ntabyo nzi neza nzogenda kubibaza nzobaye inyishu hanyuma umuhinga yavuze umuhinga yavuze yuko ngo atumye umushikirangaje w'imigenderanire ngo abasanzwe ari inzobere muri ibyo bijyanye n'imigenderanire y'ibihugu n'ibindi uyu mugabo si cyo kimwe si cyo kimwe iyo myanya ni ibiri itandukanye ntiwoheza ngo uyishyire hamwe ngo uyigire umwe ni ukuvuga iyo bavuze bati ni ihuriro ry'abakuru b'ibihugu mm-hmm. eh, si ihuriro ry'abaminisitiri b'imigenderanire n'ayandi makuru ariko arakumva oh. reka kumbure akwishyure Pierre Claver eh, ni ukuvuga iyo bimaze kuba gutyo turamaze kubibona eh, ibyo guseruka araseruka n'uwo wa kenya yaraserukiwe n'ubundi wese araserukiwe mugabo byama bimeze gutyo haba hari aho umuntu kumbure avuga ati jewe ndi mu nzira zindi bahava bambaza ibiki hanyuma ntibabishyire no ku mpave menyekana ni ukuvuga eh, ibintu eh, bizinguruke mhm. ni ukuvuga ibyo byari bizinze bizinguruke eh, hanyuma bimenyekane mu makuru yarungitse umuserukira ni ukuvuga mushikiranganje jejwe iby'imigenderanire jewe nk'ukurikiranira hafi ibya politiki y'iki gihugu cyo kimwe n'abandi bantu benshi eh, hari aho ngeza ni ukuvuga ko jewe sinzi ingene batunganya amamisiyo yo muri eh, muri perezidanse ni ukuvuga ko eh, jewe mvuga gusa nti uh, wabuze n'ubu wa kenya ko yaratumye n'ubundi yatumye cegera ciwe william ruto eh, mhm. yego twarabikurikiranye mhm. ariko ikibazo kiri si ugutuma canke singene leta itunganywa ningene naguhaye ni mu mwanya mhm. mu kiringo eh, ni ukuraba mu kiringo iyo umuntu aserukira igihugu yamasiba mu bintu mu guserukira igihugu uh, ciwe mu nama zo hejuru zitumiwe amakuru y'igihugu nk'uko niho biheza bigatera ikibazo urazikane zose icyo ni ukwemerera aba yafata n'izindi mvo abarundi bose bazi mhm. urumva ibyo birumvikana mugabo byama kwa kundi niho bitumvikana icyo ni ukwemerera kimwe w'insiguro ijanye n'ibisibo atari bisi mhm. urazi icyo ni ukwemerera kimwe gakanezi yose tuzofata umwanya turondere mu biro by'umukuru w'igihugu haba ujejwe amamisiyo cyangwa umuvugizi wiwe cyangwa ujejwe gutuma tumanako tubatumire kugira batubwire bo ko batabona yuko uh, hari icyo bishobora kutera nka impakite cyangwa ubwo bushobozi buke cyangwa ubukomezi buke aya masezerano y'ubutunzi hagati y'ibihugu by'uburayi na east africa community mhm. eh, twibaza yuko ubwa mbere hoho kenya n'u rwanda byamaze kubisinya eh, hanyuma hasigaye ibihugu tanzania na uganda bavuga bati dukeneye umwanya Burundi mm. bati ntituzobisinya mugabo n'iryo shyirahamwe ry'uburayi bavuze bati ntituzorisinya mu gihe uburundi burimo kuko buri mu bihano mm-hmm. hariho n'umushinga amateka wo muri east africa eh, eh, wo muri european union yabitangaje Eh, eh, ibihugu by'ubumwe bya buraya ibihugu by'ubumwe bya buraya ahubwo ni uburundi bwanse kwemeza iyo ngingo mugabo no muri no muri ubwo bumwe bwa buraya nyene barashizemo ico kibazo c'uburundi bati ntituje gusinya kandi busanzwe bufise n'ibihano hama tuje gusinyiranira amasezerano y'ubutunzi Mm. y'imigenderanire mu by'ubutunzi kandi dusanzwe twabafatiye ibihano by'ubutunzi nyine mm, urumva harimo agahari yego eh, no gukurikirana hafi bya politike yaravuze n'ingaruka mbi zishobora kuba mu gihe eh, bafashe izo ngingo Burundi butarimwo yuko mbere n'amahera amwe ashobora kuzorihwa n'uburundi kuri leta kanaka mhm. eh, hakaba ineza y'igihugu akaba ari iyijya imbere kuko ibi ni byo bituzingamitse cyane cyane mu burundi hanyuma baravuze n'ikibazo cy'uburundi ikibazo cy'uburundi baravuze yuko ari ukubandanya ibiganiro mhm. benshi bamwe ntibabishimye bari biteze ibiri abandi bari biteze ibindi mugabo eh, twibaza yuko ikiganiro umushinga w'imigendere yatanze ikiganiro kuri jewe numvise yuko umenga ni ikiganiro kidindiza mhm. ayo ni ugukokeza kudindiza ayo ibyo biganiro kandi hariho impunzi hariho abagororera mu gahinga reka kumbure kubera adahari kandi tudashobora kumuhinyuza yavuze ati ndabica ku mayanga yavuze yuko hariho ab'ubutungane burondera mhm. twibaza yuko ibyo byamyeho mu burundi n'abo bari ku butegetsi bararonderwa n'ubutungane kandi baraganiriye nshyashya ko bajya kuganira kandi bakabaha bimwe eh, bita ikigongo cy'imfata kibanza mhm. kugira ngo baserure ibyo byiyumviro byabo mhm. ni ukuvuga iki bafite izo ngorane ubutungane na leta ibarondera kubera izo ngorane nyine rero si ukuvuga yuko abo bantu niyo baje kuganira ibyo bononye bizoba bifuswe mugabo bagiye kuvuga izo ngorane hanyuma bukeye niba hari ibyo bononye mu gihugu ubutungane bubarondera ko babandanye babakurikira mugabo ntibo ijambo kandi n'abarabarundi nibaza yuko n'uwo bafunzwe afite icyo avuga eh, ku gihugu cyiwe ni umupfungwa mugabo arafite ijambo nawe nyine nawe nyine afite icyo yapfuye na leta akavuga ati ngewe nangaye kubera iki ndonderwa n'ubutungane kubera ngewe ntemeye amatora tuvuge mhm. akarorero ah, kaneziyusi ngira umayinite aciye amuherana ariko umwanya turacyawufise urenga iminota mirongo ibiri n'itanu kumure ntiyaronka akanyaratsa kugaruka kutwakura kuja hamwe kugira bafate ingingo imwe ntibate uburundi kumbure bafashe gutorera inyishu ibibazo Burundi akajambo mubivuze ko bashikirije eh, biyumviro bikomeye cyane eh, urumva ko eh, barafise intererano kandi ni byiza ko mu bihe nk'ibi ibyiyumviro biva henshi mugabo baragomba tugaruke gatoya kuri iri shyirahamwe ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko birabona ko harimo ibihugu bitari bike ibihugu bimaze kuba bitatu bine bitanu mbere hariho n'abandi hariho n'igihe kimwe bigeze kuvuga ko na kongo baba bashaka ko bifuza ko yo biri mu kugira habeho akandi karusho eh, ngomba kuvuga rero yuko iyo igihugu eh, kimwe kimwe gifise imigambi y'iterambere eh, gifise nka viziyo y'aho gishaka kujya nk'ibyo bihugu bya kenya urabona n'ibihugu bigeze kure cyane mu bintu byerekeye by'ubutunzi Eh, urabye gusa dufatiye nko mu gice kimwe nko mu bintu bijyanye no kunguruza abantu biciye ku ndege nk'indege ya kenya airways mm-hmm. rero iyo bidakunze yuko eh, nk'umugwi haboneka inyungu inyaruka itebuka hari ibihugu bimwe bimwe bishobora mbere no kubivamo si ubwa mbere muri kumuraraba mbere vuba cyane sinzi ko nari muri iyi studio Eh, mugabo eh, tuvuga ibyerekeye eh, ubwongereza buva muri barabe ingene bofasha kugira abantu bashobore eh, kumvikana gutorera inyishu iki kibazo kiri mu burundi mu kugitorera inyishu si ukundi ni ukumvikana ni ukumvikana bya biganiro bagiye bagarukako ego mhm. ibyo nabyo ah, umuhuza harafite icyo yavuze yaravuze ko yatanguye baraba inyungu kuko inyuma y'ibi hariho igihugu kizobandanya hariho ukuntu igihugu kizokubakwa si ukuvuga gusa ngo ni ingorane iteye kubwira ibintu bice bihagarariraho mugabo mu bihugu haraba ingorane haraba amatati mugabo ayo matati akagera placide abarundi bameze hari ni uko bamurenganije umutumizi mm. reka abarundi nijwi unozeye mm. ntabwo turi turavuga ibihugu byo mu karere ndabyumva ndabitahura mm-hmm. tumaze kubona batanguye kuhagiza u rwanda n'impunzi ziri mm-hmm. impunzi z'ubu ziri mu buganda izindi ziri muri tanzania bijya bindi bihugu nabyo biramaze kugira ubwoba kuko byo bikeneye kwiterera imbere ibyo bindi baza gusinya babironderamo nta n'akamaro bijya bino bihugu nabyo biza kwifata intumbero bitanye ubwo burundi ntacyo bizoguza gukemura nabyo bibazo bya mukapa ntabyo bazo mugabo umuhinga mu bya politiki yavuze yuko ingorane zigaruka ku munyagihugu ku gihugu wumvise yuko n'amahera nk'ubafashe nk'ingingo bagafata nk'ingingo mu nyuma ari abarundi nabo ni naho baba batarasinye mugabo bayifatiye hamwe mu kivunga nk'umuryango nabo ni bayariha none bifite nari tubize uburundi burifise tuzose tujya amavu ko imyaka cumi twateye amavu mu nyuma yo tuzotera umusomo uranzi ba ni ukuri mbiriza jewe nagenda kubwire ni ukuri birababaje ku barundi ku barundi mugabo igihe abanyepolitike bo nyine bari hejuru barongoye igihugu batarumva ino umunyagihugu icari ico gamedali twama turiko turabisubiramo tubisubira tubivuga abanyepolitike batorongoye igihugu ntibabanze barondere inyungu y'umunyagihugu kuko nk'ibyo byose akamaro byozanye yari umunyagihugu nabo iminsi yose bari kubo bagira buradoferi n'amakungu hmm. umaze kugira buradoferi na erope n'amerika no mu umuntu wese none wumva turi kuturisha we kubwaho utiho kugwa none nk'umuti wowe ubona uterera mbanashizemo yakwiye kugira ngo tuganire nyene Mm duga ku ijambo wari kurarangiza Yego nahizigaje kimwe hanyuma n'intererano kuko jewe ndabibona yego urabona twe dufatira ku byo eh, dusoma ku mpande zose mhm. tugasoma kuba kuba ari ku ruhande eh, witwa yuko rurwanya ubutegetsi cyangwa rwunganira ubutegetsi je novuga ko rwunganira ubutegetsi kuko amahoro n'irya naho iterambere turarifise ntidukeneye ibyo bihugu bindi twebwe dukeneye yuko wubahiriza sovereignty ubwigenge ukwikukira kwacu izo concept nagomba uyu adufasha moderateur tomorera abantu hazoba ari bimwe byo kugabura amarongo mhm. hamwe umuntu avuga ati birera kandi byirabura ibyo rero nibyo twebwe twosaba yuko ahubwo uyu adufasha yotomora neza kugira ngo abitomore n'abarundi bari kumviza iradiyo n'abandi hirya no hino kugira ngo bumve neza yuko ubwa mbere iyo mvugo yo kuvuga yuko ibintu bigenda neza kandi twumva kandi namwe niyo aho niho muri murabibona mhm. ibintu bitera bisubira inyuma ata migambi y'iterambere ata butunzi amafaranga atagaciro ku munsi ku munsi ku isoko ibintu biduka turabibona hanyuma kandi tukibaza yuko iyo si yose atakirondera ku burundi kugira ngo baje kuyiryoza mhm. mu gihe ibintu biko bigenda neza wari wavuze yuko ucugira ko n'umuti kaniziyusi eh, mhm. umuti rero ni uko jewe mbona yuko ubwa mbere eh, hoba ambodiyanyosike ni ukuvuga bakazi turi ku rugero rwo hejuru ubundi akavuga ati turi ku rugero rwo hasi wa nyuma nka buryo bavuga ku isi yose ko ubu twabaye abantu turi inyuma mu bintu byose haba mu butunzi haba mu bindi urabona ngira ngo bagiye kugira sinzi yuko abo bantu babesha kuko baba babivuga eh, abakuru mugabo twibaza yuko abo bantu ari cyane kandi ataco barondera ku Burundi kugira ngo babubeshe rero ibintu byovugwa bwa mbere uko biri hanyuma bigashigwa imbere ntibizokwagirizwa kanaka mugabo bigashigwa imbere ku neza y'igihugu hanyuma ubwa kabiri icyo nagomba gushikiza ni rangiza eh, rangiza akaneze aba bagenda mu biganiro mhm. nukuri ukuri bogenda mu biganiro baraba akaga ni ukuvuga kuvuga yuko hari umutekano urenze ko impunzi ziguma ziba nyinshi ubu ziko zirenga ibihumbi amajana atatu mhm. aho kugabanuka nk'uko eh, nyakubahwa mukuru w'igihugu yabivuze twe tubona yuko batagabanuka baguma babiyongera kumbura urazi umuntu baguma bicwa urumva ko bicwa ku munsi ku munsi mm-hmm. urumva ibyo bintu byose kugira ngo bihagarare nta kundi ubwo butegetsi bwokora ni ukurumva iyo gukoresha icyo gikenye ibyo bizotora inyishu mu gihugu ni ukuvuga igihugu ni uko cyovuga uko kiri hama inyishu igatorwa uko basanze cyifashe mugabo ugiye kuvuga uko kitari nibaza yuko ibyo bizodindiza nibiganiro biganiro bikazomara imyaka n'imyaka hanyuma abanyagihugu nabo igihugu cyose kikaguma gitera kije inyuma n'izi ngorane zose mubona turiko turavuga eh. zo gusinya amasezerano y'ubutunzi n'ibindi byose bigasubira inyuma nk'ibirenge kubera ibyo byo kutavuga kuterekana neza inzu uko yifashe ego kanezi yose yerekana ko kubuye niba irimo umwanda ni uko byerekana navyo umuhinga mu bya politiki yarafise akajambo akubwira yego ndamuteze amatwi ihari kandi iciye mu mategeko urumva rero wewe nk'umuntu wo hanze atari umurundi atari umwe muri twebwe agerageza kugumya icyo bita neutralite ni ukuvuga ubundi yoca avamwo muribuka ko uh, arusha ya mbere igihe yabaho uh, muri muri ijya myaka itwagwa na e, uhuza mu matati yari uwo munsi ibibazo zifise izo ibyo bibazo ntizahora zibifise kera icyo gihe abo aho hari izo izo negosiyasiyo z'ubwa mbere uvuga ko eh, rero eh, ni ikibazo cyahinduye naguciye muco ndumva yuko icyo twese turabona yuko ikibazo cyahinduye eh, isura yacu ni ukuvuga gifite ya ntumbero ya kera mugabo hari n'abavuga ko iyo ntumbero iri kwiragaruka gahoro gahoro kandi kiri nacyo nk'uko wabivuze umuhuza gumana neturarite nibyo mugabo neturarite ntibuza gukurikizana logike y'ikibazo no gukurikirana icyo ni ukwita mbe logike sinumva nke ntubisigura mu kirundi ngira ngo umunyamakuru aradufasha mugabo ntagumana muri neutralite yonyine mm-hmm. twibaza yuko ni nacyo gituma yifashisha izindi nzego abakuru b'ibihugu akarere bo mu karere eka n'ababa basanzwe bari mu gihugu kubera bo baba bazi ingorane zisanzwe ziri mu gihugu ni nacyo gituma atuma ko impande zose bivugisha ukuri mm-hmm. tukavugisha aho duhagaze tukavugisha uko tubibona nuko imiryango yacu igihugu cyacu ingene tucifuriza yuko bitera imbere mugabo ntituraba ngo eh, turabire ku bawutoza kuba ku ku butegetsi oya urakoze cyane kaneziyusi karuriro urakoze namwe tubifurije umunsi mwiza mm, urakoze ibyo mu nyuma babandanye mu kubaka igihugu eh, cyiza cy'akarorero gutegura n'akatuza k'igihugu cyiza wakoze cyane Kanezius karorero mu birigi murakoze namwe mu gihe umunsi mwiza yego gira amahoro kaneziyusi yagarutse kuri pragmatisme logique na neutralité mhm. ku byo muhuza nibaze ko tutabigaho ko cyane ariko turafise Diodone muri Swede na mahoro Diodone amahoro amahoro dutumire duramutse n'umutumire Pierre eh, ndabaramukije amahoro nakabazo cyangwa intererano yawe jodone muri suwede nibaza ko ari intererano mm-hmm. eh, duhereye kuri ibi by'ibiganiro birwa kuba mu inama y'abakuru b'ibihugu yabereye bagiye guha uburyo amafaranga umuhuza kugira ashobore gukora ingorane atangorane nyinshi afise mm-hmm. ibintu byo gushima hanyuma baravuze nuko bagiye gutuma ko ibiganiro bikurikira mu minsi ya vuba mm-hmm. eh, nabyo nyine nibaza ko ari iby'umuntu ari ibyo gushima hanyuma bazotumirwa nibaza ko ibibazo byinshi abantu bagiye barashikiriza amakenga bafise kuri ibi na biriya nibaza ko bazobishyikiriza hmm. Eh, umva ah, aya matakisi bavuga ati ibidandazwa ntibihe amatakisi byinjiye kuraba ingene biba bimeze mhm. eh, kubera yuko urashobora kuvuga uti eh, ntibarishe takisi doduwane mugari yandi matakisi menshi abaho amateveya umuntu aguze ikintu ariha hariho abantu abanyagihugu baronka akazi hariho leta yonka iriha amahera menshi ari umuyaga nkuba ari amazi ibyo byose ni ibintu umuntu ateza guharura akaraba si ukuvuga yuko waraba gusa duduwane ni umuntu yoraba ijambo rimwe uvuga uti muri iyo migenderanire nibarabe inyungu za kira kintu cyangwa kira muntu cyangwa kira mpande e, ni ngomba kuvuga cyane cyane ibishitsa ku iterambere ry'umunyagihugu ni ijambo mubishinga murakoze urakoze cyane eh, jodone muri suwede tugushimire ndabona mutubiragira kwishyure kumbura yaca narangiza kuko dusigaje akanya gato cyane ndagushimiye cyane jodo ego Pierre Claver eh, mu masegonda 30 yishure canke wunganire Dieudonné hama turangize kubera umwanya uri kuri dusigaje amasegonda make ego nta byinshi nongera kuvyavuze byavuze ni ibintu bitomoye cyane uh, eh, nukuvuga ko abahinga mu vyerekeye by'ubutunzi Eh, nibo bakwiye gutanga umuco kandi nibaza ko ibyo byabaye nta kuntu baba baragize nk'ibiganiro byo kugira bageraho ayo masezerano ageraho yoterwa kw'igikumu hari nk'ibintu byodandazwa hariya biciye bigiye kuri label ya eh, ya East African Community bigira uburemere eh, uburemere mm-hmm. n'igiciro kinini kuruta uvuga rero ko mugabe ibi nkuko nagomba kuvuga no kugira abandi babajije ni politike n'igihe tugezemo eh, twizere ko abantu bariko baragerageza kubona uruhombo kuko uruhombo ruraboneka n'ubu bitaraba turabona ko hari ingorane ariko ah, mhm. akajambo kanyuma na mwebwe nk'umuhinga eh, mu masegonde cumi n'atanu mubona ni igiki mubona cokogwa kugira n'imiburi buri amahoro umutekano politike byose byose ubutungane bigaruke mu Burundi kimwe nuko uh, nta nta ngingo zibica zitatu abantu bakwiye gufata no kwiyumvira kuri vision vision politique y'iki gihugu mbega mu myaka mirongo ibiri bizoba bimeze gute ibizoba bihari nibyo turi dukora uwo munsi ibitegurwa uno munsi nibyo bivuga kazoza rero kazoza ka Afrika hagati muri twebwe nyine n'abarundi n'abanyagihugu bo mu Rwanda bo muri inde mu bihugu byose byo muri Afurika byo kuvyimvira baciye kuba baserukira abaserukira rero gushika ku nzego zo hejuru cyane aba nk'abari mu nama nshinga amateka canke z'ivyo bihugu kugira ngo bakore ikintu gishobora gutuma habaho ihinduka ihinduka ry'ukuri yuko niyo ingorane za politike zohaba bantu badaca babomora byose kugira bazosubire kubyubaka shimire na Diodone muri Swede havuga ati abahi ubuhinga n'iyo bajya hamwe ibagarabira hamwe izi ngingo ziba zifatwa kugira bibe kuneza ya bose no kuneza y'igihugu Shimire François Kimana niwe yari mu buhinga bw'ivyuma atuma ano majwi abashikira atankomanzi Pierre Claver nsengiyumva ndagushimiye nibaze yuko nejo nitwa gukena tuzokora ko ukatugamurukira nko kwa mutugamurukira eh, mwakoze kuntumira bishobotse nzoshashika ikiganiro karadiridimba akana kaji wabo no munsi kikaba kiremeshejwe nanje medal niyo nkuru reka nanje ndabifurize umunsi wa mungu mwiza ho mwese muherereye naho butaha mubirigi muri Charleroi jewe ni Desire nkabamba mu Buholandi